Cuvântul vieții l-am auzit, lumina în suflet ne-a strălucit, Hristos Iisus ne-a înviorat și către ceruri ne-a înălțat. Vom munci cu Tine, Doamne, Dumnezeule nostru, Tu să însoțește într-una pe al vieții drum.